Frunze verde prin la la, tot am zis că noi cânta, Nu mă lasă inima, inimioara mea. Frunze verde prin la la, tot am zis că noi cânta, Nu mă lasă inima, Că te-am zis că n-am să cânt Cu cât timp cu atâta să Inima mi frunză inima mea Dar eu cu ce-am să doinesc Inima mea recoresc Cu glasul cel pomenesc Inima mea Ochii văd inima-mi cer Să iubesc după putere Ce n-aș face, ce n-aș da Să fiu ca inima mea verde mărgărin Am făcut un legământ Cât ai trăit pe pământ inimea mea Am făcut un legământ Cât ai trăit pe pământ Oamenilor să le cânt inimea mea Să le cânt un vers duios Pe lume cei mai frumos Pe lume cei mai frumos ne cântăm vers duios Pe lume cei mai frumos Pe lume cei mai frumos Inimioara mea Ochii văd inima în cer Se iubesc după putere Ce n-aș face, ce n-aș da Să fiu ca pe trei alune, omul cu trăiește în lume, trece zilele și spune inimioara mea. Și avem de trei alune, omul cu trăiește în lume, trece zilele și spune inimioara mea. Dar prin câte am trecut eu, știe doar sufletul meu, știe doar sufletul meu, inimioara mea. Dar prin câte am trecut eu, știe doar sufletul meu, doar sufletul meu, inima mea Ochii văd inima în cer, să iubesc după putere Ce n-aș face, ce n-aș da, să fiu ca inima mea Ochii văd inima în cer, să iubesc după putere Ce n-aș face, ce n-aș da, să fiu ca inima mea